Šiam audio įraše aš kalbėsiu apie labai jautrą, svarbę ir iš tikrųjų man labai artimą ir temą turbūt, į kurią aš dėsiu daugiausiai savęs, daugiausiai savo širdies. Tai labai sunki tema ir man emociškai sunku netgi apie ją kalbėti ir turbūt jau gal dabar jaučiat, kaip mano balsas dreba, nes aš prieš pradėdamas norėjau eiti tą būseną, kur būsiu pažeidžiamas, kad galėčiau sukurti ryšį su jumis klausytais. Ir atlikau pratimus, apie kuriuos mes kalbėsime toliau. Tai aš noriu pakalbėti apie meilę savo, apie susitvarkymą su savo a, tamsiaja puse, su savo vidiniais demonais, su negatyviom mintim, su negatyvu, kuris yra tavy, su ta tavo pusė, kuri jaučiasi, kad ji nėra verta meilės. Kad ir kaip tai banaliai skambėtų, su ta pusė, kuri jaučiasi, kad ji niekad neprims meilės, jai nereikia meilės kuri niekad neįsileidžia meilės. Su ta tavo pusė, kuria atrodo, kad jai niekad negana. Kad uh, jį uh, gėdingoji pusė, tamsioji pusė ir perspėju, kad šito įrašo metu gali sukelti tavo emocijos, gali, gali pradėti plūsti ašaros, gali gimti stiprus įtužis, um, gali būti tiesiog mintis, kad visą tai kvaila, aš turiu nustoti šitai daryti, aš turiu bet kokiu atveju nustoti šitą daryti, ne, čia kvaila, aš negaliu šito daryti, norėjusi kuo greičiau nutraukti visą tai. Gali traukuliai prasidėti, um, gali prasidėti tiesiog pyktis, skausmas, reikimas, um, toks jausmas, kad tu, kad tu skerdi save iš vidaus. Tai visa tai šito audio įrašo metu gali vykti. Ir aš kviečiu jūs visus, kad paliešiu jūsų širdis, kad kuo labiau jūs išgydyčiau. Kviečiu jūs visus patirti visas tas emocijas, kurios iškils, be jokio teismo, be prisirišimo, be vertinimo. Tiesiog stebėti, kas tavį pabunda ir leisti toms emocijoms verštis per kraštus. Neužgniaužti jų, nestabdyti jų, neteisti jų, bet visiškai pasiduoti ir leisti viskam būti taip, kaip yra. Tai meilė savo yra pirmas būtinas žingsnis, jei nori iš tikrųjų pradėti aukti kaip žmogus ir tobulėti. Ir tai yra pirmas žingsnis, jeigu nori pakeisti savo asmenybę, jeigu nori pakeisti iš esmės savo gyvenimą, patikėti, jog pokytis yra įmanomas, jau gali nueiti iš iš, iš visiškos depresijos arba iš, iš beviltiškumo į, į, į daug geresnį gyvenimą. Tai visų pirma noriu išsakyti savo susierzinimą meilės savo tema. Tai Delfio ir pseudo psichologų dažniausiai yra duona, kur tiesiog rašo banalius straipsnius, uh, rašo straipsnius apie nieką, tiesiog pumpuoja juos, nežinau, kaip, kaip, kaip, kaip bandelės keptų ir krūvos yra tokių straipsnių, kur ten kalba apie pasitikėjimą savim, apie, apie viską kalba ir nieko nepasako ir e, vis tik pilsnimas iš tuščio keurą ir ant galo įmeta ten Polo Koelo citatas ar dar ten kažkokias motivacinės citatas. Tai kartais tiesiog atrodo, kad tie diplomuoti psichologai ar terapeutai, nu, aš iš esmės neskaičiau nei vieno lietuviško, angliškų gal esu skaitęs, bet vėlgi ten nebuvo dažniausiai nei psichologai, nei terapeutai, kurie iš tikrųjų rašo tuos patarimus, kurie padeda žmogui. Ir e, dažniausiai atrodo, kad tie diplomai, kurie, kuriuos jūs gavote, jie nusipirkti internetu ir jie neturi jokios kompetencijos savo srity, kas mane be proto erzina ir tiesiog veda iš proto, kaip taip gali būti. Kita vertus, tikrai žinau žmonių, kurie padeda žmonėm terapeutų gerų. Tai, apie ką kalbėsiu šiame įraše, bus tikrai nieko panašaus, ką esat girdėję, nes viskas bus labai konkretu, labai praktiška, be jokių pigių frazių, be jokių abstrakcijų Bus, aišku, metaforų, nes kad jūs geriau suprastumėt, bet tikrai bus visiškai, tiesiog šito video aš noriu visiškai trans, transformuoti jūs čia ir dabar, pakeisti jūsų supratimą apie save čia ir dabar. Persklausot šitą įrašą ir viskas pasikeičia. Čia ir dabar po šito įrašo aš noriu, kad jūs mylėtumėt save ir suprastumėt, kas yra meilė savo ir nebereikėtų daugiau ieškoti jokių atsakymų. Nes jeigu, jeigu ne čia ir dabar, tai kada dar? Šitas audio įrašas bus beproto ilgas, turbūt gali stęsti iki 2 valandų arba iki valandos su pusė. Geriausia dabar išklausyti, jeigu jau pradėjai, bet šiaip gali parsisiųsti ir, ir klausyti kažkada tai vėliau. Bet vėlgi, jeigu klauso, tai prašau nieko daugiau nedaryti, e, visiškai kontempliuoti, susikoncentruoti būtent tik šitą įrašą ir skirti visą dėmesį šitam reikalui. Taip, iš pradžių kalbant apie meilę savo, galbūt reikia paminėti, kad vis e, dažnai visi maišo tokias aukas kaip savivertė, pasitikėjimas savimi ir meilė savo. Dažnai visi suplaka jas į vieną. Atsiverti straipsnį, kaip pasitikėti savim ir ten rašoma uh, apie savivertę arba apie, apie meilę savo. Ir nei žodžio apie iš tikrųjų, kas yra pasitikėjimas savimi. Ir labai daug straipsnių yra. Ir netgi tų psichologų irgi labai daug straipsnių yra apie tai. Tai visų pirma, reikia suprasti, kad visos trys šitos sąvokos yra kardinaliai skirtingos tačiau jos vienas kitą papildo. Tai reiškia, kad jeigu myli save, greičiausiai bus lengviau ir pasitikėti savimi. Bet vėlgi tos, tos savokos kardinaliai skiriasi, ką jos reiškia. Ir esu padaręs straipsnį apie pasitikėjimą debesyloje ir porą video esu padaręs YouTube'ai apie savivertę irgi ateityje tikrai dar padarysiu kažkokiu tai um, straipsniu. Vėlgi aš noriu pasakyti, kad aš tai nesu profesionalas šitoje srityje. Aš viską atradau pagal savo jėgom, pats domėjausi, pats skaičiau ir atradau tikrai praktinius metodus, kurie aiškiai pasako, kas kaip kodėl, kurie aiškiai pakeičia žmogų. Ir, ir nesuprantu, kodėl, kodėl, kodėl tiek žmonių, ta prasme, kodėl <laughs> nieks apie tai nekalba. Tai ypač Lietuvoje iš tikrųjų meilės neįtikėtinai trūksta. Meilės savo, meilės kitiems, tiesiog pas mus yra visiška meilė sausra. Dažnai mes turime įsitikinamą, kad meilė savo reikalinga tik tai a, rimtiems ligonėms, tik tai pažeistiems žmonėms, tik tai silpniems, bet tik jau ne mums ir mes veikia. Tokiom nesąmonėm mums užsiminėti nereikia. Yra iš tikrųjų netgi manoma, kad mylėti save yra nesveika arba netgi bloga. Gėdinga mylėti save, tu esi silpnas, jeigu tau reikia mylėti save. Ypač vyrai dažnai asocijuotai, kad čia yra, negali būti net kalbos apie tai, tai nevyriška, kad čia moterų reikalai, kurie jų neliečia. Ir būtent tokie nusistatymai labai stipriai žaloja žmogaus psichiką. Apart mažų vaikų, kuriuos aš matau, Neįtikėtinai retai gali sutikti suaugusi žmogų, kuris myli save. Arba, kitaip sakant, kuris jaučiasi vertas meilės, besalginės meilės. Ir kiek aš žmonių pažįstu, kiekvienas turi problemų su meilė. Kiekvien, su meilė savo, ta prasme, ne su partneriui meilė. Ir kiekvienas pakankamai savęs nemyli, kiekvienas turi savo tamsę, negatyvę pusę kuri mano, kad ji nėra verta meilės. Aš sutikau tikrai labai šviesių žmonių, neįtikėtinai šviesių žmonių, kurie medituoja labai ilgai. Ir aš galiu pats pasakyti, kad netgi aš nenoriu, aišku, girtis, bet aš tikrai su meditacijom, su dvasingumu pasiekiau, nežinau, aš kiekvieną dieną jaučiuosi kaip euforijai dabar. Aš galiu sėdėti ant žalės, nieko neveikti visą dieną ir kvatot iš savęs ir, ta prasme, visiškai aukščiausias laimės būsenas būnu šiuo metu. Ir netgi būdamas tose būsenose aš suprantu, kad aš vis tiek turiu tą tamsę savo pusę, kad jinai niekur nepabėgo, kad neegzistuoja. Tai besalingė meilė savo, tai yra savo tam, tavo tamsiosios, negatyvios, iškrypusios, gėdingos, amoralios, blogos, nemilimos pusės prieimimas. Prieimimas, kad ji yra čia ir jin turi pilną teisę būti čia ir jinai turi teisę būti mylima, kad ir kokia jinai būtų neteisi, neteisingai iškrypusi, morali ir baisi. Būdų, kaip tai padaryti, yra daug. Iš pradžių reiktų apibriežti, kad e, psichologijai dažniausiai visą tai paverčiama tokiu pigiu pozityviu mąstymu, kaip terapeutai dažnai tai daro. Tai reiškia, kad tavo neigiamą mintį tu perfrazuoji teigiamą mintį. Pavyzdžiui, aš nemyliu savęs. Tu perfrazuoji, nėra priežasties, kodėl uh, aš nebūčiau vertas meilės arba e, aš esu iš meilės. Meilė visą laiką yra čia, nesvarbu kokia tai būna. Vadinasi, afirmacijos, kad tu, pažiūrėjau, tu turi negatyvę mintį, aš esu kvailys. Tai tu kartoji kar, kar, kar, savo, kad e, aš esu proting, nu, sukuria, aš esu protingas, čia yra gan primityvi mintis, bet geresnė, kažkokia ilgesnė, tokia tikresnė. Ir tu kartoji, kartoji, kartoji savo, kol tu patikė tą mintim. Ir visos emocijos, vis labai toks gaunasi pozityvumo, toks primityvus, netikras kultas, kur žmonės galiausiai tas pozityvu, čia tas pats, kaip įsivaizduok žmogus jaučia pyktį ir vietoj to, kad jis jį išjaustų ir paleistų, jis bando į nuslopinti ir pakeisti pozityvę energiją dirbtinai. Tas pats, kaip tu jauti pyktį ir tu kiši savo saldainį ir sakai, kad viskas yra gerai. Čia vienas būdas, tai yra, jisai yra teigiamas būdas, jisai padeda labai stipriai, bet kaip vėliau įsiaiškinsim, jisai nesuteikia galutinės pilnatvės, nes Taip, tu afirmacijas veikia, viskas yra tvarkoj. Savo pozityvus mąstymas veikia, bet tavo negatyvumas karts nuo karto vis sugrįžta. Ir vien pozityvių mąstymų negaliu atsikratyti. Tai toks lengvas supratimas, kad suprastume, apie ką mes šnekame, tai lengvas praktinis metodas, kaip pamilti save, tai yra sudaro iš poro žingsnių visų pirma atrasti ir pripažinti, kad tavie yra tamsioji pusė, kad yra užslepta emocinė skausmo tavy, kad yra tavy pagėžus pykčio, e, vis, vis negativumo tavyje, iš prigimties tavyje tai yra. Ir e, tada iš šalies stebėti, kaip, e, kaip tas negativumas rutuliuojas, kokias emocijas sukelia tavo tamsioji pusė, nesutipatinant su jomis, e, paleisti susitikinimus susijusius su savo tamsiaja pusė, suvokti, kad ji nėra bloga e, ir ji nėra gera, ji tiesiog yra. Nepabrėžti to, kas paprasčiausiai, kas tavyje yra. Kažkur čia yra kažkur dalis tavy, tačiau viena dalis dar nesi pats tu. Čia vėlgi toks bendras apibrėžimas. A, e, šiaip dažnai žmonės kalba apie meilę savo. Ir žmonės pradeda nerimauti, kad mylėdami save, jie gali atrodyti arogantiškai, narciziškai, gali atrodyti tiesiog nesveiki, nepilno proto. Tačiau būtent arogancija ir, ir narciziškumas yra bandymai kompensuoti savo meilės trūkumą, bandant gauti jį iš išorės. Būtent arogancija yra meilė savo nebuvimas. Ir mylint save, tu pašalini aroganciją ir narciziškumą. Kita medalio pusė yra tai, kad kai nemyli savęs, tu linksti į pyktį, į depresiją, į savęs nuvertimą, į savęs teisimą ir norą kontroliuoti ir visas kitas blogybės. Ir jos perima tavo gyvenimo vairą. Tai reiškia, kad tu pats negali e, pasirinkti, tu tiesiog tos emocijos tave užvaldo ir kontroliuoja, tu negali suvaldyti jų, negali e, atsiri, negali, tu per, suteiki jom galę valdyti savo pasaulį, kai tu gali pasirinkti, kam tu suteiki galę valdyti savo pasaulį, meiliai ar, ar baimiai, pykčiai. Tai apie tai mes pakalbėsim toliau. Tai iš esmės noriu išvardinti simptomus, kai nepakankamai myli save. Tai, tai nereiškia, kad tau visi tik simptomai, bet galima susidaryti bendrą įvaizdį, kokie maždaug simptomai yra ir gali pastebėti, ar bent vienas iš jų tau tinka, ar keli tinka. Ir jų žinoma yra daug daugiau, bet aš išvardinu ir pasimsiu tokius, kurios mano manimu e, yra tokie artimi. Kai nemyli savęs, ne, negali mylėti nieko aplinkui, tavi, tavi, aplinkui tave. Ieškai, kad kažkas tave mylėtų, kad kažkas tave pamiltų, pastovi ieškai, bet dėja tu negali duoti tos meilės, tu negali tiesiog duoti meilės kažkur tai bet kam ir nesitikėti nieko atgal. Santykiuose su priešinga litimi tavo pats santykiai yra paremti ne meilė, o prisitaikymu ir priklausomybė nuo partnerio. Nuolat mastai, kad e, tave gali palikti ir tai veda prie pavydo, noro kontroliuoti, pretenzijų, pykčių, kivirčių. Ir e, visą tai tu darai tam, kad slapčia tikiesi prirakinti savo partnerį prie tavęs, nes bijai, kad gali likti vienas. Tai kitaip sakant, nors draugystė intimi tave žaidžia labai stipriai ir tu nebetobulėjai joje, tu vis tiek labai bijai būti vienas ir dėl to tu lieki draugystėje, nors turėtum iš jos pastraukti. Negali savo leisti būti laimingu. Tiesiog, tiesiog taip. Galvoji, kad tavo antroji pusė padarys tave laimingu, kuri prielaidas, kad esi nieko vertas, kad nesivertas laimės, kad nesivertas gero gyvenimo, pagarbos, kad gero darbo nesivertas pradedi galvoti, kad tau gerai taip, kaip yra, nes tokiam kaip tu, net ir tiek, kiek tu turi, jau yra per gerai, tu net tiek nesivertas. Dažnai kvest, kvestionuoji kitų žmonių veiksmus, žodžius ar jų ištikimybę, esi įsitikinęs, kad nesivertas aplinkinių meilės ir jie tave paliks tik gavę progą. Ir turi įprotį lyginti save su kitais, vertinti žmonės aukščiau arba žemiau už tave. Labai dažnai atsipriš, atsiprašinėjai ir prieimi, prisėmi kaltę net jei ir nieko blogo nepadarėjai. Socialinėse sambūriuose dažnai nekalbi, nesidalini savo idėjomis, esi pasivus, nes tiesiog um, nenori pasakyti nieko, kas būtų blogai ar ne taip labai stipriai bijai nesėkmės, atstumimo, nesėmi veiklos, nes galvoji, kad pasirodysi kvailys, bei daryti tą raną, nes bei pasirodyti kaip kvailys. Vengi pasirinkimų, kurie veda į sėkmę, kurie, kurie žinai, kad tu, juos pasirinkęs tu tapsi sėkmingas. Vengiu dėl to, nes bei pritraukti per daug dėmesio į save ir atsakomybę savo galvoja, kad nesivertas tos sėkmės. Dažnai projektuoja savo mintims kitiems žmonėms, nes jei kažkas juokiasi aplinkui tave, dažnai galvoja, kad jie juokiasi būtent iš tavęs, nors taip nėra, arba taip nebūtinai yra. Kita vertus, um, vengi sakyti tiesą, nes bei nuliūdinti kitą žmogų, todėl dažniau esi pasivus ir laikai savi emocijas, kol tas susikupia toks piktis, kad viskas išsilieja per kraštus. Uh, Pastaikius progai kartais sumenkinė silpnesnius už save, kad jaustumės, nu, šiek tiek geriau. Uh, kita vertus, galbūt tu kaip tik linkęs į darboholizmą ir tu esi be galo sėkmingas savo srity ir tu vis nori dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau uždirbti ir dar daugiau padaryti, nes Tai yra vienintelė sfera, kur jautiesi pilna, jautiesi gerė, geriau, geresnis negu tu tiesiog okupuoji savo dėmesį, kad pabėgtum nuo savo asmeninių problemų, dėl to esi visiškai linkęs į darbą ir stengias pasiekti kiek įmanoma daugiau. Um, turi priklausomybių, esi linkęs į priklausomybės, nes tiesiog jos nukreipia tavo dėmesį nuo bėdų. Tai gali būti darbas, gali būti žaidimai, gali būti narkotikai, seksas, gali būti pinigų iš, išlaidavimas. Ir e, dažnai negali priimti svarbių sprendimų, arba kaip tik visus sprendimus pastoviai priimi ir e, e, gali būti, kad ne, netkreipi kitų žmonių nuomonę, tiesiog iš vis ne, nematai, kad kiti aplinkui tave egzistuotų. Dažnai plauki pasroviui, stengiasi pritapti prie kažko, kas Tau pasakys, ką daryti, stengiasi patenkinti kitų norus įtikti visiems. Neprašai kitų pagalbos, nes manai, kad tai parodytų tavo silpnumą. Manai, kad prašymas pagalbos tai yra silpnybė žmogaus. Turi mažą kūrybingumą, galbūt individualumą arba dažnai nenori pasidalinti savo jausmais arba pripažinti, kad tu esi jautrus, kad turi jausmus viduj kad, kad tu esi pažeidžiamas, negali to pripažinti. A, taip pat tai seksualinės e, problemos, vyrų impotencija, moterų nesugebėjimas pasiekti orgazmą ir tiesiog seksualumo problemos, bijojimas prisilietimų. Um, apie, apie tai vėliau pakalbės. Iš esmės viskas, kas vyko tavo praeitie, uh, yra tavo dabartinių įsitikinimų ir meilės savo produktas. Yra žmonių, kurie patyrė patyčias, fizinį smurtą, įžeidimus, emocinę prievartą, partnerio išdavystę, atstumimą ar šiaip kažkokį pažeminimą. Vėlgi čia gali būti, pavardinau aš ir labai sunkių tokių, kaip pasakyti, įvykių, bet taip pat pažeminimas lengvas gali vykti kiekvienam dažnai. Ir aš tikrai esu nemažai patyręs viso, ko aš vardinu ir tavo praeitis sukuria dabartinius įsitikinimus apie save. Ir šiuo metu tu matai realybę taip, kaip ją tau leidžia matyti tavo praeitis. Asmeniškai aš dirbdamas su vyrais dažnai galiu pastebėti, kad vyrai, kuriam nesiseka su moterimis, nebūtinai visada, tačiau kartais būna užaga šeimose, kur nebuvo tėvo arba kur mama buvo šeimos galva ar tėvas buvo laikomas papadu. Tai aišku, nebūtinai visada yra teisinga. Bet iš esmės tiek vyram, tiek moteriam iki 8 metų būtina yra labai stipri tėvų meilė. Kadangi iki 8 metų dar vaikas nesupranta, kad jis turi savo asmeninę nuomonę, kad jis turi savo asmenybę, tapatybę, jis neskiria savęs nuo kitų, Tai reiškia, jeigu jį mama myli, jis jaučiasi vertas meilės, jaučiasi gerai. Jeigu mama nemyli, jis supranta, kad jis nevertas meilės, kad jis yra sugadintas. Ir taip turi būti. E, jei vaikas negauna pakankamai meilės, užaugęs jis bando prievartą išgauti meilę iš kitų, dažnai smurtaudamas arba išnaudodamas kitus. Ir jis pats užaugęs žmogus to nesupranta, kodėl jis taip daro. Bet jis tiesiog turi tokį polinkį. Ir tai taip pat gali būti, kad šeimoje nebuvo stiprios tėvo figūros, iš kurios būtų, ypač jeigu vai, dažniausiai vyras smurtauja prieš moteris, tai dažniausiai būna pasiekmė, kad nebuvo tėvo figūros. Nes vaikas iš tėvo gauna pavyzdį, kaip reikia elgtis su moterimis, kaip rūpintis moterimis, kaip gerbti moteris, kaip, kaip liesti, kaip bendrauti, kaip būti su moterimis. Ir kaip nėra tos tėvo pavyzdžio, ką reiškia būti vyru. Tai Dažnai jis būna linkęs į tokį elgesį. Paprasti dalykai, kaip vaikystė, kažkas ant tavęs surekė, kad pavyzdžiui, tu buvai fainas bičias, charizmatiškas, darželį mokykloje ir e, mėgdai apkabinti žmonės ir vieną kartą apkabini kažką ir staiga tas žmogus tave atstumė ir pradeda rėkti ant tavęs. Neliesk manęs, gal tu mane lėti, kas tu netvarkoji, tu ką nesveikas, tu išsigimęs gal ką? Kodėl tu lėti mane? Aišku, čia aš perspaudžiu, bet kad suprastumėt, apie ką aš kalbu. Tai vien, vienas toks atsitikimas gali išsirutuliuoti labai labai stipriai ir takoti kiekvieną tavo tolimesnį sprendimą gyvenime. Turiu klientų, kurie turėjo tokių patirčių, aš pats turiu panašių patirčių ir problema dažniausiai būna tokia, kad jie nesijaučia komfortabiliai savo seksualumu, apskritai fiziniu kontaktu, uh, su žmogumi jiems yra nejauku, jie, nega, jie nenori apkabinti, liesti žmonių. Jie gali tai padaryti per prievartą, bet jeigu yra galimybė, tai būtinai to vengs. Tai pradėjus pokalbį su vienu iš tokių klientų, jis man tiesiog teigia, kad aš esu, aš būtent esu toks, tai esu aš, aš nemėgstu kontakto ir aš esu toks. Čia tai yra, kas aš esu, mano tapatybė. Ir nieko čia negali pakeisti aišku, jis man taip nesakė, bet iš žodžių buvo tai aišku. Ir galimybė keistis neegzistavo ir realybėj. Jis negalėjo suvokti, kad, kad, kad pokytis yra įmanomas. Ir tik po ilgo klausinėjimo, po ilgo gilinimuose į žmogų, staiga prieėm vaikystės traumą, kurią jo sąmonė vis laikas slėpė nuo pačio. Ir tada prasiveržė emocijos, Iš tikrųjų tik tada, kai dasikasiam iki pačios šaknies, kodėl jis daro tai, ką daro, kodėl jis elgesi būtent taip, kodėl jis turi tokių problemų. Ir kai jis pripažino, jis patikėjo, jis atsikasė, jis pamatė tą vidinę pamatinę problemą, tą savo tamsėje pusę, jis, jis pamatė, kad jie egzistuoja, kad ji nėra bloga, kad ji visą laiką ten buvo. Ir išnarstė, įsigilino, patyrė ir galiausiai paleido tada viskas taiga pasikeitė. Jie nori savo asmenybę pakirti, pokytį, um, veikti baimę ir šiaip tiesiog pradėti tobulėti, išsiugdyti besalningą meilę, besalginę laimę. Pokyčioj būtina, būtina yra sąlyga pradžioje meilė savo. Kai kurie galvoja, kad savo trūkumus mylėdamas, tu skatini save dar labiau apsileisti. Mylėdamas savo tamsėje pusę, savo netobulę, savo šlikščią pusę, savo amoralę, neteisingą pusę, tu skatini save dar labiau degraduoti. Tu skatini save elgtis amoraliai, tu skatini save dar labiau, jeigu tu esi apnutukęs, dar labiau tukti, dar labiau mėgautis tom, kad tu tunki, tu skatini, jeigu tu esi smurtaujantis, tu skatini dar labiau save smurtauti. Jeigu tu reikia ant savo vaikų, tu ska, jeigu tu pradedi mylėti, tai a, pamilti save, jeigu tu pradedi, nemylėti tave, pamilti save, tu galvoji, kad dar labiau reiks ant savo vaikų. Bet <laughs> dėja viskas yra atvirkščiai, kad ir kaip paradoksaliai tai atrodo. Kai myli save, tu nori, tu, tau pradeda rūpėti kiti žmonės aplinkui. Tu pradedi mylėti kitus žmonės aplinkui. Kai myli save, tu pradedi rūpinti savo kūnu, protu, sielą, aplinkiniais. Tu pradedi mylėti kūną, savo protą ir sielą. Nes pavilniu taugi tai yra brangu. Jeigu tu myli kažką, tau tas, žmogus, tau tas žmogus yra brangus. Tau rūpi jo emocijos, tau rūpi jo savijauta. Ir būtent Dėl to tu iš tikrųjų pradedi tobulėti ir pradedi susitvarkyti su savo ansvariu, nes tau pasidaro svarbu, kaip tu atrodai. Kaip prieš tai tiesiog dažniau vengi situacijos ir negali, negali pripažinti, kokie jinai yra. Tai susitaikymas ir prieimimas situacijos tokios, kokia ji yra, suteikia mums galios padaromų šeimininkai situacijos. Mes galim, mes galim perimam iš, iš, iš to tamsiojo negatyvios pusės, perimam vairalasdą ir pradam, galim kontroliuoti savo gyvenimą. Ji vis tiek yra čia, ar ne? Ji visada bus mūsų tamsioji pusė čia. Visada bus negatyvumas čia. Bet e, šiuo atveju jis nevaldys mūsų gyvenimo. Jis bus tik kaip prieskonis, kuris padaro mūsų gyvenimą dar įdomesnį ir turtingesnį. Tai iš esmės mes netampam aplinkybių įkaitais, mes netampam savo negativumo, savo tamčiosios pusės įkaitais, mes galim, mes esam šeimininkai situacijos. Kol tu negali pažiūrėti veidrodį ir priimti tai, kad turi viršsvario, ar tai, kad jau trečią kartą buvai išmestas iš darbo per mėnesį ir tau niekaip nesiseka, ar kad tau vėlgi kažkur labai nepasiseka, ar to, kad tu smartauji, ar to, kad tu uh, kad tu apreikiai savo vaikus ar to, kad tu nesivertas kažkieno meilės, ar to, kad tu... Mm, kad tu toks stiprus, kad tau nereikia kitų pagalbos. Ar kad tau reikia pastovi tobulėti, ar tu negali būti, tu bijai, negali būti vidutinybė. Kad tu bijai būti vidutinybė, kol tu negali pripažinti to ir priimti situacijos. Nes aš, aš labai ilgai bijau, ilgą laiką bijau būti vidutinybė. Likti vidutinybė nieko nepasiekti, dėl to aš paniškai tiesiog sekiau viską, kiek įmanoma, dariau viską. Kol aš negalėjau pripažinti tos, tos stacijos, tol aš nebuvau stabilus, nebuvau iš tikrųjų laimingas ir negalėjau mylėti savęs. Ir to nėra jokios galimybės inicijuoti pokyčius, kurie iš tikrųjų pakeičia tavo gyvenimą. Tai mes kiekvienas pažįstame žmonių, kurie visais įmanomais būdais ignoruoja savo įdas. Dažniausiai tai galim turbūt pastebėti savo tėvus, kurie dažniausiai po ilgo vedybinio gyvenimo, nekalbu aš apie visus, bet čia labai dažna, nes tiesiog žmonės nemyli savęs, dėl to tai yra labai dažnai problema, kad santokoje žmonės jau po ilgų, ilgų metų tiesiog pastoviai riekoja viens ant kito, pastoviai tiesiog žudo vienas kitą, aria tiesiog vienas kitą, nežinau, skerdžia vienas kitą emociškai. Ir jie negali pripažinti, ne, jie negali priimti tos situacijos, jie negali priimti, kad tai yra jų atsakomybė kad jie patys nori tai daryti ir jie patys savo norius skerdžia vienas kitą. Dažniausiai kaltina savo partnerį. Moteris kaltina vyrą, vyras kaltina moterį. Ir jie tarsi, jie yra aplinkybių įkaitai, jie negali nieko pakeisti, čia kažkas kaltas. Tai ji, tai, tai tas, tai anas. Aš esu įkaitas, aš nesu savo gyvenimo šeimininkas, aš negaliu pasirinkti, ar aš, ar aš pykčius skleidžiu, ar aš skleidžiu, ar aš skleidžiu meilę. Tai vėlgi, čia gali būti žmogus, čia susiję labai daug žmonių. Gali būti žmogus, kuris turėjo labai stiprią emocinės traumas praeitie, gali žmogus, kuris neturėjo labai stiprią emocinę traumą, gali būti, kad jam jis jis turi šiek tiek daugiau meilės savį, bet vis tiek dažniausiai, <laughs> aš sakau, ne, nestikau žmogaus, kuris neturėjo problemų savo tamsėje negatyvėje pusėje. Tai ir patikėkit, į, į, įrašo galėjus susidursit su ja ir padarysim pratimus ir pamatysit, kaip čia, kaip čia iš tikrųjų yra viskas tikra. Tai emocinis skausmas, savo negativumą dažnai mes bandome vengti ir dažnai mes uždarome jį savį. Vietoj to, kad patirtume ir įneštume šiek tiek meilės, į visą tą pyktį meilę, įnešti į visą tą tamsiją pusę, įnešti šiek tiek savo meilės, kad savo empatijos, užuojautos. E, mes dažniausiai visą tai uždarome ir uždame bloką. Ne, tai nesu aš. Ne, tai, tai yra blogai, tai yra nepriimtina. Ne, taip negali būti. Ne, tai yra ne, ne. Ir tu uždė tokius štampus. Blogai, nepriimtina, taip negali būti. Amoralu, aš neturiu toks būti. Ne. Tai mes tiesiog vengiame savo negatyvių minčių, emocijų ir visa tai atsispindi mūsų kūne. Visas negatyvas į mūsų kūną yra konservuojamas, tai vadinasi uždaromos emocijos, tai iš esmės kūne atsiranda įtampa. Įsivy, gali įsivystyti lygos, gali įsivystyti individualumas, gali įsivystyti psichologinės lygos. Iš esmės tai viso to galiausiai nueina į depresiją. Depresija yra tai, kad tu, tu taip stipriai uždarai savo mintis, taip stipriai patikėjai savo negatyvą mintim, kad tavo kūnas tampa suparaližuotas, išsijungia sistemos, išsijungia chemiškoji, pasikeičia chemija tavo kūne, hormonai, tiesiog tu mintimis negatyvimis išjungi savo kūną, kūnas nebegali, nu, oras, tarsi net dusliai kvepuoji, tu negali sunkiai judinės, tiesiog išjungtas kūnas. Jis visur, per, visur yra blokai, visur sukausta įtampa ir visur. Tai E, žmogaus kvepavimas tampa sunkus toksai. Duslus, vos gyvas. Ir iš esmės tu matai, kad žmogus yra beveik, jis yra kūnė, jis yra, jis yra gyvas dar, bet gyvybingumo jame yra labai mažai. Atrodo, kad ugnelės pasirinai miršta ugnelė. Tam kaip, la, kaip pusiau gyvas lavonas toksai. Tai iš esmės terapeutai, asmeniškai aš, Ir šiaip iš esmės, jeigu įsigilinai, tai gali vien iš žmogaus eisenos pastebėti ir pasakyti, e, kaip jis myli save, ar jis turėjo emocinių traumų savo vaikystėje. Jeigu ilgiausio pabendrauja, gali pasakyti, kokias tiksliai emocinės traumas turėjo, e, kokio bent jau pobūdžio, kokius jausmus jis savi uždarė, e, jo laimės lygį, jo pasitikėjimo lygį labai stipriai gali nuspėti, ar jis organiškas, ar jis neorganiškas. Tai iš esmės tą, visą tą dalyką gali iš, iš šono pastebėti iš žmogaus eisenos vien. Jeigu toliau su juo bendrauju, su to žmogum, tai galiu labai daug apie jo kūną kalbą pasakyti. Jo seksualumą, nu, nežmoniškai daug gali pasakyti. Tai mūsų smegenys užprogramuotos taip, kad vengtų skausmo ir siektų malonumo arba komforto. Dėl to mes yra linkiam viską uždaryti savį, o ne išleisti ir patirti tai susidurti su tuo. Gaunasi taip, kad šiuo metu, jeigu vaikystėje, tarkim, patyrėjai traumą arba šiaip kažkokių begyvenant vis patyrytų emocijų, jas uždarai savį, tu užkur, aš vadinu tai užkonservavimu, tu užkonservuoji emocinį skausmą ir visais įmanomais būdais vengi negatyvių emocijų, stengiasi jom nesusidurti, ignoruoji savo tamsią pusę, neigi, kad ji iš vis egzistuoja, sakai, kad tai yra blogai, tai yra moralu, taip toliau ir panašiai ir galvoji, kad tai pakeisti. Tai yra blogai, dėl to aš pasikeisti turiu, aš turiu tapti pozityvus ir taip toliau. E, dažnai mus dėl to aplanko negatyvios mintis. Dėl viso to užkonservuoto mėšlo savy. A, tu sutapatini savo mintis su savo asmenybė. Dažnai išugdai įsitikinimą tokį, kad, kad kadangi tavo mintis tos dažnai ateina pas tave, tu patikėjomis, kad tu iš tikrųjų taip ir yra. Tai pavyzdžiui, pas tai gali dažnai mintis ateiti, aš kvailys Tačiau mintis ateina dėl to, kad tu užkonservuoji, ta prasme, visą, viską. Kitaip sakant, jeigu tu turi blogą dieną, tau gali ateiti mintis, kad tu, tu esi kvailys, nes dažniausiai tu gali, negali kontroliuoti minčių, kur tu kreipi dėmesį, tokios mintis ir ateina. Dėl to iš esmės jis nieko nepasako apie tave, kas tu, kaip esi prieš žmogus, daugiau apie tai, apie to praeitį tai pasako, praeitį daugiau pasako. Kad jeigu tu ilgą laikę kreipiai kažką dėmesį, tai tau išaušmintis, kad tu esi kvailys. Ir jeigu ilgai jas tau išauna, išpuola, tu jam patiki, tu asociuoji savo tapatybę, kad aš esu kvailys ir tai yra nekintantis dalykas. Tai reiškia, kad aš esu kvailys ir aš negaliu pasikeisti. Taip ir bus visą laiką gyvenimą ir aš net nevertas būti nekvailiu. Arba aš esu nevėkšlas, ar aš net nevertas būti e, vėkšla. Aš, tarkim, ta moteris mane paliks ir aš esu pavėdus ir aš net nevertas jos esu. Ir tai ne viskas yra toliau, tai galiu pasakyti mokslinį principą kad mūsų smegenys yra sudarytos iš neuroasociacijų. Jei nori išmokti kažką naujo, tavo smegenys turi sukurti naują, naują neuroasociaciją, naują neuroasociacijų kanalą. Tai iš esmės, kaip pavyzdžiui, tu pirmą kartą išgirsti, kad tu esi kvailys, ar ne? Ir tu dar ne, netiki, tu, ta prasme, tu, tau kažkas sako, tu kvailys, tu sakai, nu, ne galbūt mintise sakai, arba gal sakai, nu, koks skirtumas, koks, man nesvarbu, kad tas žmogus apie mane mano, arba dar kažką, nu nesvarbu, kokia to mintis, bet tu per daug nekreipi tai dėmesio. Tai tavo smegenyse susikuria jau neuroasociacijų tam tikras kanalas, kuris nu, iš vieno punkto eina į kitą ir tai yra toksai neuroasociacija, kuris sako, kad tu esi kvailys. Tarkim, tu šešis metus girdi tą dalyką, vis vėl girdi, girdi, girdi ir neuroasociacija labai stipriai sustiprėja tavo smegenyse asociacija, kad kai tu išgirsti kvailys, kad tai asocijuoti su tavimi. Labai stipriai stiprėja. Ir stipriausios asociacijos yra dažniausiai pa žmogų su, su jo vardu. Kai visą laiką išgirdi tavo vardą, tarkime, eini gatvė, kažkas pasako tavo vardą, galbūt ne tau pasako, šiaip kalba su telefonu, tu iš karto atkreipi dėmesį, akimirksniu, tu iš karto suvoki, kad kreipiasi tave, tu tada tik pasižiūri, ai ne, iš tikrųjų ne, ne apie mane, bet tu šimtų procentų buvai įstikinęs, kad į, į tave kreipiasi. Taip yra dėl to, kad tu jau visą gyvenimą girdėjai tą vardą Ir tu įsiti, tavo neuroasociacija yra labai nežmoniškai stipri. Tai taip atsitinka ir su negatyviu mintim, kad mes tiesiog susijęm ir kai žmogus pasako, tarkim, kvailys arba pasako, ne, arba, arba pasako, tarkim, eini gatvė ar ne, ir tau kažkas pasako, tarkim, kažkas šneka telefonu ir pasako gaidys, arba tu nevėkšla, arba, nu, jeigu apie moteris kalbam. Tai gali taip pasakyti. Ir jeigu tu turi tą neuroasociaciją, tu iškart supranti, tu pagalvoji, kad apie tave žmogus šneka ir tu jau iškart sutapatini tai, kad žmogus pasakė kvailys, tu iškart, čia kaip vardą liktai tavo pasakė, tu iškart viskai čia apie mane šnek. Šitą fenomeną irgi gali pastebėti, kaip esi oro uoste ir tarkim vardina skrydžius ir tu jau įpranti girdėti, tu lauki savo skrydžio ten kokią valandą ir įpranti ten vardina ir vardina tos skrydžius ir ne, nekreipi dėmesio. Pasiemi savo smartphone arba šiaip kažkur bimbinėjai visur ir po to sėdi, sėdi ir staiga išgirsti iš tų visų skrydžių, kurias pastoja išneka ir iš viso šitos triukšmo, kuris aplink yra toje žmonės, lakštos lagaminais, išgirsti, kad sako tavo ten miestą, ten Vilnius, Kopenhaga, ten tavo skrydis, pavyzdžiui. Ten. Ir tu būtent išgirs, iš visų, visų, visų, tu staiga akimirksniu atkreipi dėmesį, kaip būtent sako tą skrydį. Nors tu prieš tai kažką darai, tavo dėmesys visur blaškėsi. Ir prieš tai tu net negirdėjai kitų skrydžių. Tai vėlgi čia yra ta asociacija, kad tu jau su atsižiūrėjai lapą, tu planavai skrydį, tu žinai, kad tu nori keliauti ten ir ten. Ir yra tam tikra jau neuroasociacija. Jis dar nėra stipri, bet aktyviai jinai yra asocijuojamas šiuo metu. Ir būtent, kadangi tu išgirsti tą, tos žodžius Vilnius ten Kopenhaga, tu iškart atkreipi tą tai dėmesį. Iš šito paprasčiausiai galime suprasti, kad viskas, ką tu tiki, apie savo mintis, visi tavo įstikinimai apie tave yra tik tai iliuzija. Tai yra tik tai to, tai yra tik padarnys to, kad tu girdėjai to labai ilgai ir patikėjai to. Visos tavo pozityvios mintis apie tave, visos tavo negatyvios mintis apie tave yra tik tai tavo paties sugalvotas pramanas, kurio tu patikėjai. Nes iš esmės, jeigu labai giliai įsigilinsi į tave, tai tu pastebėsi, kad tave nėra jokių įsitikinimų, nėra jokių minčių, nėra, apsita, apskritai nieko nėra. Galima sakyti, kad tu net neegzistuoji. Ir iš kažkur tiesiog ateina pas tą vidui yra gimsta meilė. Jis netiesiog egzistuoja. Tas niekas ir yra ta meilė, kuri tiesiog yra. Ir ta prasme, jos nereikia iš niekur gauti. Tiesiog yra tavi, labai giliai vidui. Ir kadangi jinai iš niekur yra, Tu gimėjai su ja, tu gimėjai laimingas, tu gimėjai jau kaip vaikas, džiaugdamas gyvenimu. Dėl to jinai niekur negali išeiti, nes jinai iš niekur neatsirado. Jis tiesiog natūrali būsena žmogaus. Tai yra šis momentas, buvimas šiame momente, meilė. Ir jinai niekur negali dingti, nebent tu patikė kažkokiam mintim, pozityviam ar negatyviam apie tai, kas tu esi, kuris, kurios yra tik iliuzija. Tai čia paprastas dalykas, kaip psichologai adresuoja šitą problemą, kaip, pavyzdžiui, aš netikiu, kad tai yra geriausias būdas, kaip tai daryti, tai, pavyzdžiui, kadangi praeitie turėjai negatyvės mintis dažnai ir jam patikėjai, įsidok situaciją. Tu stovi kase, tave atsimuša moteris su ten prekių vežimėliu, nustumė tave ir nuvažiuoja. Ir tu, tarkim, natūrali tavo mintis, o neišauklė ta kalė, ką jinai čia savo man daro, čia, čia ten, nežinau, pataikė mane klubas, skauda ir man taip toliau. Ir tu net nepagalvoji, kad tavo mintis buvo automatiškai atėjo. Ir ta emocija pykčio irgi yra automatinė. Tu net nepagalvoji, kad tu gali galimybę pasirinkti, kokią emociją tu nori jausti. Ir dažniausiai ta emocija būna piktis ir pagėža. Tai psichologai sako tai, kad akimirka prieš tavo mintim suteikiant automatinę prasme, tu gali suprasti, kad tavo mintis yra tik tai iliuzija ir tu gali pasirinkti, kokias mintis nori kokią, kokią, kokią reakciją nori dabar turėti, kaip tu gali reaguoti į aplinką. Pačio veiksmo negali pakeisti, bet savo reakciją gali visą laiką pakeisti. Tai variantas tas pats, tai pastumėt moterį su vežimėliu, atsimušai tave ir tau iškart vėl pirma mintis neišauklė ta kalė. Jau kuri buvo iškart sukurta tavy automatinė tavo neuroasociacija. Tačiau tu supranti, kad tai yra tik iliuzija ir ta pagalvoji, blemba, o iš tikrųjų gal jinai vargšelė, galbūt ją paliko vyras ir ji nesutvarko savo gyvenimo, dabar jinai tiesiog visiškai pasimetus gyvenime ir kažkur giliai viduj pajauti savį, savį tą, tą, kuris yra taip pat pasimetęs gyvenime, taip pat piktas, kaip ir ta moteris. Tu atpažįsti savį tą tamsę savo pusę, kuri yra išvaldys tą moterį ir tu jauti jai užuojautą. Užuojautį ir savo, ir empatiją, ir, ir, ir, ir tu esi šilumą ir tiesiog šiltus jausmus tam žmogui. A, tas pats veiksmas, staiga vietoj pykčio tu visiškai kitas emocijas jauti. Tu jauties laimingas, jauties myl, mylintis kitą žmogų. Visiškai tas pats. Tu pats pasirinkai, ką tu nori jaustis, jausti. Tai šitas dalykas yra veiksmingas. Tai čia toksai, kaip pasakyt, galima sakyti, uh, patobulintas pozityvus mąstymas, čia ne vien primityvios neuroasociacijos, bet iš tikrųjų čia labiau patobulintas mąstymas pozityvaus. Bet e, esmė tai, kad tai nėra turbūt galutinis variantas,